Yeah. Hum. JP, tá ligado? Ó. Oh. Avisar pra sua mãe. Hoje cê volta só depois que o sol nascer. Nem adianta sua loira ligar. Hoje a morena não vai atender. Tá comigo, tá com Deus. Então relaxa e vamos aproveitar. Mostra que tu gosta de dançar, então vai. Deixa a pepeca sarrar, deixa a pepeca sarrar, deixa a pepeca sarrar, deixa a pepeca sarrar, deixa a pepeca sarrar, deixa a pepeca sarrar, deixa a pepeca saber pra é casa. Eu fico tranquilão quando tu joga o rabetão. Então vai, mozão, que tá tudo bom. Tudo bom, tudo bom. Não importa o que aconteça, a gente vai se divertir. Esquece o salto e vem. Só no talo, vai me eu te avisei, meu bem. Que até amanhecer <laughs> tá ligado? Deixa a pepeca sarrar, deixa a pepeca sarrar, deixa a pepeca sarrar, deixa a pepeca sarrar, deixa a pepeca sarrar, deixa a pepeca sarrar, deixa a pepeca sarrar, deixa a pepeca sarrar, deixa a pepeca D'échapper, peca, sara. D'échapper, peca, sara. D'échapper, peca, sara. D'échapper, peca, sara.